Tocará panderito arroyano, quien te tocará De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Eh, no sé si podremos escuchar a nuestro compañero Julio. Sí, sí, si queres, sí. Sí, sí, sí, estupendamente. é <laughs> lo que xa estaba bueno, dicindo. Moi moi boas tardes. Moi boas tardes. Vou Home, presentar... temos aí a escritora. Sí, María Luisa. María Luisa, sí, señor. Un temo... saludo. <laughs> Gracias a Víctor, que é outro homenaxeado. Ah, e é Víctor, que tamén está aí, tídelo un pouco arrenconado. <laughs> No é que... Na <laughs> esquina, metido na esquina. No, no, no, está na mesa principal, está na mesa principal. Ah, que bueno, claro. Ocurre o seguinte, Armando, resulta que a cámara do ordenador non... Sí, sí, non alcanza todo. Que, que desexamos, ves? Eh, estamos sí. todos na mesa. Tamén sí. está o presidente. Pasa que ah. o señor presidente está con outras accións. Mira, aquí temos a... Moi boas tardes, Juan Pedro. Armando, boas tardes. Boa tarde. Aí, eh, Armando ten todas as tecnologías eh, eh, precisamente en Facebook está saindo aquí a Radio Cornella Radio Cornella sí, señor. Está nos escoitando mirando aquí pois o que vamos a facer hoxe eh, eh, Eu quería falar con Juan Pedro Veña, aquí o tes Pois pues mira, Juan Pedro Dos, minutinhos, eh? eh? Dos minutinhos porque vamos a empezar un, ah, ah, sí, bueno, ides a empezar a unhos minutiños podemos ter. Veña. Pois Rápido. nada, que falando do butillo, é falar do Bierzo, é falar sí. do Bierzo é falar do butillo, como claro. do caldo galego tamén, que tamén se fai aí, eh? Claro. Sí. Sí, sí, que se fai o caldo galego, que eu lei no Bierzo. Sí. E eh, entonces, pois por eso digo que tedes a gran sorte de mm, hoxe de homenaxar a unha señora como é eh, Luz, eh, María Luisa. María Luisa. Mari, eso, María Luisa tiña os papeles trabucados. Picado. <laughs> bueno, tamén, tamén homenaxease a, a don Víctor García Alonso. Bueno, mira, o, o señor presidente vai che dicir en que vai consistir o, o, o botillo porque estamos preparados para facer unha, unha uh -huh. roda de... Vamos, bueno, a Juan Pedro. Eh, Armando, eh, como ya sabes... Eh, el próximo botelo nuestro es el, el decimonoveno festival de, de botillo aquí en Cataluña. Ajá. celebrar en el Hotel Frontier Congress como cada año. Sí. Un año más estaremos aquí presentes. Este año tenemos la novedad de efectuar el cambio pues para un domingo. Queremos mm. festejar lo que es la comida de, un domingo y cambiamos de los clásicos sábados a efectuarlo este domingo. Pues bueno, un poco pues eh, por haberlo solicitado eh, más, de, más de un invitado que ha estado presente y luego la Junta. En determinación al final optamos por este domingo que será el próximo 26 de febrero. Ah, muy bien. Y lo, eh, tenemos este año dos nombramientos como bercianos, a los cuales eh, voy a dar paso, voy a dar entrada, y Berciano Ilustre 2023 para nosotros será don Víctor García Alonso. Y este año pues eh, presentamos también un premio, premio literario, premio ah. literario el cual tenemos la suerte de tener aquí pues a María Luisa Picado, la sí, cual ya nos hablará más adelante de lo que es el trabajo suyo en sí. Pero yo creo que este año hemos aceptado pues, en, poder eh, coger estos dos homenajeados, percianos ilustres, que van a estar, pues yo creo que a la altura de, antiguas ediciones, como siempre. Sí, También contaremos con, el, ayuntamiento, lo que siempre homenajeamos, el ayuntamiento del Bierzo, y este año es el ayuntamiento de Vera Espinareda. Belga de Espinareda, sí, señor. Correcto, estará presente su alcalde, el señor Santiago, mm. el cual ya nos ha confirmado lo que es la, presencia suya aquí mm. en este acto. Mm. Entonces, Armando, ya seguidamente ya te pasaremos y vamos a empezar la rueda de prensa. Está aquí todos los invitados que tenemos presentes. Muy bien. Damos, muchas gracias por, conectar con nosotros. Eh, eh, agradecemos que, que que desinformación da festa do botillo. Sí, sí, sí, sí. Eh, Además, seguiré, seguiré, seguirín dándolo agora, agora de contido, seguiré nadando e aparte deso que eh, é merecedora dese, de eh, de dese avento. Porque, vale. como dixen antes, falar do Bierzo é falar do Botillo, e falar do Botillo é falar do Bierzo. Así vale. que, gracias aos homenaxados... Tamén. Eh, que me perdonen que estou falando en galego Bueno, el, é un idioma é un idioma internacional, enténdese moi ben. <laughs> Pero a min entendían ben alemán e entendían ben galego, pois no vierto claro, mellor aínda. <laughs> Eran persoas inteligentes. Bueno, Exactamente. Armando, moitas grazas por comunicar con nosotros. Eh, Exactamente. Un momento, veña, sí, que teñes un bon programa. Gracias. Hasta Bueno, pois mira, hemos, eh, hemos estado Estuvemos falando pois con Juan Pedro, presidente da SOBECAP aquí de Bercianos en Cataluña, e tamén cos amenaxados, que unha delas literaria escritora, eh, a doña Lu, eh, María Luisa Picado, e entonces pois Iso é o que vamos a, a facer Pero nosotros vamos a seguir co programa para adiante eh, Como ben dixemos desde un comenzo eh, Estábamos falando antes Cando eh, falábamos con, con Óscar Rey Falando da festa das festas do, do, buti, do Butelo e da Androlla Por exemplo, este 11 e 12 na Fonsagrada xa cheira a Butelo eh, e en Navia de Suar na semana seguinte, porque primeiro no, eh, unha semana fai no, en, neste caso na Fonsagrada e a seguinte pois en Navia de Suarna, que será a festa da Androlla. Pero acompañado de todo eso eh, vai a estar os grelos, a eh, pezuña de porco, orella de porco, Todo que, eh, xa, como xa se dice, do porco aproveitan hasta as pezuñas, dentro rabo hasta a cabeza. Por eso digo que haberá pois estes días e é tamén pois como é eh, é normal, pois na Fonsagrada, na festa do Botillo, vai haber pois tamén unha degustación da do mesmo do mesmo produto, do butelo, que despois falaremos tamén con un empresario da Fonsagrada que eh, nos falará pois de, eh, dese produto como é o butelo da Fonsagrada. Falaremos con Rubén Fernández, que será o que nos deleite pois ca súa conversa coas súas eh, ca súa ca súa receita. Tamén lle preguntaremos pola receita da súa aboa que é unha receita que ten o, o, o seu o seu algo aguachado, non? pero porque non todos mismos, non todos fan eh, de mis, da mesma forma os os embutidos, pero todos veñen a saber máis ou menos igual. En a Fonsagrada estes días tanse facendo butelos e tamén, como non, e chorizos a todo meter, porque este día eh, 11 12 vanse a vender toneladas de deste produto, como é o chorizo, ya Androlla tamén se vai a vender androlla, pero o que máis é butelo e os chorizos. E para adubiar todo isto, que xa o daban a adubiar eles con música tradicional, nosotros desde aquí, pois Kiko, que xa nos ten por ali preparado algo de música, pois tamén nos vamos a adubiar con música. Así que adiante esa música, Kiko. Música adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, miña terra, terra donde me o criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, Pinares que move o vento Paxariños piadores Caseña do meu contento Moinho dos castañares Noites claras de luar Campaniñas trimbadoras Da igrexiña do lugar Amoriñas das silveiras Que eu dado o meu amor Camiñiño Santromillo, adiós para sempre, adiós.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 terriña que nos crió. Xa se oi lonxe moi lonxe as campanas do pomar Para min hai coitadiño nunca máis han de tocar Xa se oi lonxe máis lonxe cada balada é un dolor Voume soio sin arriba adiós por sempre quizáis Digo che este adiós chorando desde a beiriña do mar Non me olvides queridinha si morre de soidas Tantas leguas mar adentro Miña casiña